GABRIEL DURUTI KALAKAN Gabriel euh, Duruti, aipatuko dugu gehiago euh, negian euh, aipatzen den gaztain ondoa bainan bon hor ernen beste gauzalik enola balorizatu berdina olako gauzak aipatuko dauzki guzu Bai, ba, denen kondatzeko, e, eh, azken egun hotan izan iz, itzuli bat e, endut e, eta e, eta hor, Asturias ditzen direnak, eta Galiz. Eta, eh, gu piaien joan izan aldi guzti ezuzela, bazterra ditut, eta hor hartu niz dauz abati Galizan, e, arras e, bitxia etxeman dut, edo, edo enetako ondena, balan gazten ondoak, azten onduen azpian, basarria basatzen zuten. Eta gelditu niz, da behatu dut, eta dira gazten onduak landatuak e, distentzia eh, eregetan, hamar metra bat bakotxeak, eta eh, azpia lantua, eta... Ha, ah, izan izmenan ze debru, nola iten du, nolaz da hori, guetxen alainan hemen gaztenak berak heldu omen dira, baina no landatu baditu, ditu segur e, osartatuak lehen hala egiten zen, Hora bere geldu dira, xantzaso bera badugu, <laughs> eta han ikusten denarik e, eh, iduridu ez dela hemen aroa bada, aro ulmi eta bero, hoi denak ikusten dute, eta han idor. Artetan idor, artetan umi, eh, eta artetan biziki euri egiten dut, beste atzutan biziki ido. Eta beraz, ez da agase gukia gaztenaren nako, beraz eh, lan, eta behar bahak egiten dako balioa. Eta balioa hori madu, jendek hartatzen dute. Tadik ginen dut. Tadik zuen dut. Tadik ginen dut. Tadik ginen dut. Tadik ginen jendiak Tadik ginen dut. Tadik nahi duenarik, eh, ikusten duan dokumara sinela, eta ikusten duan eh, jotan eh, kiloa, up hoi, balioik biltzea ebitiare, eta nunahi lotzen duk e, laborariak landatu izan, ala ez izan, ala ina landatu du, e, anaitak landatu du, banan ez baitu biltzen ez du baliorik, eta han usteltzeat usteko jode, hau zo biltzenako. Eta, eta beraz, hori, hori, eh, hori pixka bat behar inuke, oartu, ezen, Galizian bezala ez dute egiten dute, segur balioa duelakoan, eta behatu dut dendetan orai zuma balio zuen, balio, balio ditu, zazpi sortzi ego, kiloak Galizian antahan eh, hartatu da, eta, bon. behaz erra nahi du, guetako ez badu, ez badu behar bahalako behar eskailoik gure gaztenek, eh, hemen nik hamar kilometra egiten baditugu, pixka bat urunago joan magia, balio du, Eta beraz, e, balioa hatxe miten edo edo emiten balimadakogu, irriskatzen dugu, jendeak asditen, mehaba pixka bat e, lantzen, e, landaren pixka bat e, mozten, ezen e, argiak egiten du gaztena, alainan gaztena aldu da urteko pusan, eta zahartzen bada, gaztena lusatzen bada, egur aniz badu, eta urteko pus guti. Eta beraz, pixka bat hartetan behar da argaldu. Beraz horiek e, eh, egina balide, eh, nahiz eta jende gerriten duten, ba, eritasunak, ba, eritasunak, balio balin badu. Eh, egiten duen ustak eritasuna beti beti nolazpit ez estatzen da edo biologikoki edo eta gehienetan hobeda biologikoki edo bestenaz bon ere banan ez gaztenaren dako eta biologikoki hartzia Beraz, eh, hori eh, hemen egoiten bali magia eta hemen goizta bali madu, gaztenak ez du deus balio. Baina hemen dik berroita hamar kilometra egiten bali ditugu, ohartzen gira, behar ba balio lukeela, pixka bat eh, hori buruz karkulak egitea. Kalakan Chronica, Gabriel Durutilekin.